la uh, traducere a uh, unui timp verbal. E vorba de uh, sensurile care sunt atașate în mod curent unui timp verbal la un anumit mod indicativ sau la conjunctiv. Da? Și asta este valabil în într-o propoziție independentă, dar mai puțin în de asta, mult mai important este să percepem aceste nuanțe temporale ale uh, verbului într-o frază, deci într-o propoziție subordonată. Pentru să vedem că uh, intervin și alte dificultăți, da? Și alte nuanțe. În afară de această nuanță care ține de uh, indicativ conjunctiv și diverse uh, tipuri, la subordonate o să uh, intervină obligativitatea depinde de a folosi conjunctivul. Da? Deci dacă o anumită subordonată are conjunctiv obligatoriu, atunci simpla prezența conjunctivului la un anumit timp nu mai are toată încărcătura acestor uh, nuanțe. Da? Uh, a fost clar ce, am făcut acum. Da? Și o parte cred că vă e și cunoscut. Știți să interpretați uh, nuanțele temporale ale uh, verbelor. Acum, dată până la un loc pe toată, da? ca să fie limpede. Uh, uh, indicativul, pe care îl definim ca uh, fiind în durativ simultan. Se aplică că vorbeam, s-a văzut trecut, anul trecut, despre durativ. Durativul Durativului se opune momentanul, asta mai da? Sunt uh, aspectele, timp ce e în desfășurare, momentatul uh, uh, cu uh, durată limitată, se întâmplă ceva uh, instantaneu, de fapt. îl putem uh, marca bine în trecut sau în prezent, dar tinde mai degrabă către trecut, pentru că odată ce s-a întâmplat, așa rapid cum s-a întâmplat, deja este parte a uh, momentan. Dar uh, prezentul îl acoperă pe toată, pejorativ și are și uh, trăsătura de simultaneitate. Uh, ce este aparte de utilizarea prezentului indicativ? Prezentul istoric, praesens historicum, praesens historicum, prezentul istoric, Cehă, domnul istoric. Cred că și la română vă lăsați asta în comentarii sau în criticați corectați. Nu vorbeați despre prezentul istoric? Mm. Da, la latin ați mai întâlnit noțiunea sau nu? Niciodată la prezent istoric? Noțiunea ați întâlnit-o, dar uh, realitatea este uh, banală. Uh, să zicem, Celălalt uh, și a trupele și uh, trece Rubiconul. Da? Clar. E clar că nu este un prezent al uh, celui care povestește. Da? Este un prezent care uh, sugerează desfășurarea acțiunii și modalitatea de a atrage cititorul. Chiar la propriu, da? De atrage în acest uh, moment, prin prezentarea uh, la care își are avantajele lui, pentru că altfel într-o uh, uh, relatare istorică, uh, ca să nu fie seacă, uh, e bine să nu se folosească prea des perfectul, da? Pentru că atunci este uh, naratorul care știe tot. Da? El este acum am prezent și spune ce a fost. E neplăcut. E cu mult mai incitantă folosirea prezentului. De aceea o și, găs uh, și găsim în foarte multe texte, exact acest prices istoricum. O altă utilizare a prezentului indicativ uh, cu uh, nuanță gnomică. Cu nuanță gnomică. Având, adică, um, uh, aspectul unui adevăr general. Îl spun acum o dată pentru Ehm, mai este ceva de spus despre uh, indicativ, uh, și anume aria temporală pe care o acoperă. Uh, despre indicativ prezent, da? A fost Aria temporală uh, este uh, foarte întinsă. Chiar dacă uh, prezentul uh, riguros vorbind, uh, nu este atât de timp. Da? Este un durativ prezentul, dar de fapt momentul prezent uh, nici nu mai este, da? nu am pus să pe aceea. Nu. Acest timp al indicativului acoperă un spațiu foarte mare care uh, începe uh, uh, în cel mai apropiat trecut, uh, de pildă uh, Iambri de Cumpiro, iam pridem kupił. iam pridem, arată uh, plasarea în trecutul cel mai apropiat. Și uh, merge până la uh, acoperirea viitorului Și asta este din nou o realitate care ne e extrem de uh, familiară, folosirea viitorului, folosirea, pardon, folosirea prezentului uh, cu valoare de viitor. că se referă la viitor printr-o sumă de uh, uh, detalii. Dacă spun uh, mâine merg la conferință, e clar că, de fapt, ar fi trebuit să spun mâine voi merge la conferință. De ce? Aș folosi atâtea cuvinte când am deja un adverb, plasare în viitor. Da? Atunci este uh, de redundanță. Sună fieră, dar înțelegem despre ce. Reductor de redundanță. Da, mai scap de redundanță. N-ai de ce să mai și viitor dacă ai un adverb de plasare în uh, viitor. Bun. Imperfectul indicativ este un durativ ca și prezentul. De data aceasta pretenit, doamna Cazara în Jacob. Ehm, se ehm, opune ehm, perfectului finit, perfect sau finit, da? Oricare fel putem spune, prin faptul că prezintă o înlănțuire de evenimente. O Înlănțuire de evenimente. între nuanțele specifice, imperfectul numit deconatul, două de da? de intenție. Conorconarii, nu știți, a se gândi la permisă. Imperfectul deconatul, care uh, aparține epocii clasice, pe deci, care se Какво да скриберем? Нехил хабева. Какво да scriverem. Nu aveam ce vă scriu. Asta spune Trăfica, da? care îi dat continuu. De ce uh, am recunoscut că este exemplul meu preferat? Pentru că Ehm, motivele care duc la întocmirea unei scrisori sunt ehm, numeroase, vor fi puse în câteva categorii, să informezi destinatarul de ceva ce s-a întâmplat, să-i ceri ceva destinatarului, vreau să-i ceri o uh, informație, să-l uh, feliciti, să-i faci uh, urări la un moment dat, să i previi că ceva se întâmplă, pe urmă sunt informații și uh, politețe. Ehm, pentru Cicero există și acest motiv de uh, scrisoare, nevoie de a scrie. Da? Fără absolut niciun motiv. Da? Uh, nici măcar uh, motivul de a răspunde la uh, o scrisoare abia primită. Și de acolo, măcar, ai ridicat niște puncte, da? Omul spune ceva, te întreabă ceva și răspunzi pas cu pas. Nu. La Cicero există și nu una singură, sunt mai multe scrisori care uh, conțin această formulă, nihil habebam quod scribere. Nu avea nimic să ți uh, scrie. Da? E ca și cum ai dat la cum și nu, am nimic să Și ce faci? Da? Tot se pare banal. E banal. Pentru noi e banal să dai telefon la un scrii fără niciun motiv. Da? Doar așa, pentru, pentru conversație, dar pentru antichitate nu era deloc uh, banal. În antichitate, uh, pistola era costisitoare. Da? Era materialul pe care scria, era, uh, au toate, să spunem, consumabile, pe care și au consumat, la cernală, toate cele. Timpul celui care scrie și acesta costă și se scria încet, da? și cu caligrafie frumoasă doar să dictezi cuiva, să trimiți un curier, da? care să ajungă la destinată. Uh, destinatar, nu i deloc ieftin. Și totuși, ce îl scrie, da, așa, eu plăcerea uh, scrie. Uh, poți să vă întreb ceva? Erau, uh, erau persoane care erau analfabete, nu? Și uh, trebuia să pună un script să, să le scrie, nu? Uh, nu toți da. nobilii da, erau... Da, doar că acesta nu ajuns până la noi, la scrisorile acestea uh, banale. Uh, și explicația, uh, o știți de ce nu au ajuns la noi scrisorile acestea. Pentru că materialul nu a ajuns să supraviețuiască. Da? Scrisorile vecite au ajuns pentru că au fost copiate și pentru că, de fapt, între noi fie vorba să îngrijise el însuși, să aibă o arhivă completă, este clar din că păstra copii uh, pentru toate scrisorile trimise și le punea la rând cu scrisorile primite. Da? Deci el punea să fie copiate în această succesiune. Da? Deci e un epistolar întreg, așa va Cicero, uh, că s-au păstrat pentru noi doar uh, scrisorile lui, da, poate că e mai bine așa, e mai interesant. Deci e am să vedem și răspunsul. Dar el s-a îngrijit de, ă, de, ă, de supraviețuirea a tot ce a scris, inclusiv scrisorile. Ori ă, cele mărunte, de importante, erau scrise pe materiale perisabile. Chiar și așa au ajuns scrisori pe papirus, scrisorile mă frumuștețe, și unele sunt înduioșătoare, ne amuză să le vedem, dar uh, ele nu erau menite ca să planifieze. Sunt două momente care e nevoie să știi să scrii și să citești. În loc să scrii, arată să citești. vorba de uh, utilizarea viitorului. 1. Uh, uh, poate căpăta uneori o nuanță gnomică, de adevăr universal. Versetul indicativ Mai mult ca perfectul, indicativ, asta probabil la indicativ, este un finit anterior, redă anterioritatea extra. întotdeauna e perfect limpede succesiunea aceasta. Perfectul care uh, este o acțiune trecută și mai mult, mai mult ca perfectul care s-a putrebuit înaintea perfectului. Trebuie tot timpul să ne raportăm la această uh, uh, precedență a mai mult ca perfectului. Da? Într-o frază mai lungă sau într-un paragraf se pot înlocui, se pot interverti Значи, doar fragmentele fie în texte, nu va veni ceva stilistice o scăpare. Viitorul 2. se opune viitorului, eh, viitorul 1, tocmai faptul că uh, are o uh, nuanță uh, rezultativă, deci ceva pătrăcut. Într-o etapă anterioară într-o care se petrece uh, mai aproape de prezent? Viitorul 1 sau viitorul 2? Viitorul 2? Viitorul 2, sigur că nu. Sigur. Da? Deci între prezent și viitorul 1 e viitor 2. Da? Deci este o acțiune viitoare aflată înaintea unei alte uh, Voi face pauză după ce voi fi făcut mai înainte și inscriți. Dacă vă vreți pauză, vă v-ați odihnit, uh, uh, termin și cu uh, conjunctivele, tot am terminat acum cu indicativul, vorbim și despre conjunctiv și apoi să facem o pauză, după care voi face o inscripție. Conjunctivul prezent Uh, are mai multe nuanțe interesante și uh, exploatate uh, în frază. Valoarea iusiv-portativă Iusiv, portativă. Iusiv. Iusiv. De la iubă, iubere, iusi, aponici. Deci iusivă. Deci, sigur, sigur. la cineva. De pildă, velim, nolim, dicat, anicvis. Velim, nolim, dicat, anicvis. Să vreau, să nu vreau, să spun altceva. altcineva. de chiar o expresie regulată. Uh, Poate fi uh, perceput uneori acest conjunctiv prezent ca o concesie. De exemplu, din Cicero, din cazul lui din noi mulți. Ad est bonus imperator. Despre cine era vorba? N-are relevanță, știu. Într-o verină. Era. Să fie hal, să fie spăjân, dar să fie un, un imperator, comandant. Imperator. Uh, tot uh, conjunctiv prezent, dacă tot cu uh, o bună reprezentare, pentru care încărcătura afectivă puternică, urare, de multe ori cu un ita da înainte sau alături de verb. De asemenea, de multe ori întâlnit cu utinamă. dinamă. Pe un știți? O, oh, dacă nu știu ce altă traducere avem, și asta e foarte spectaculoasă, așa, și de nefolosit, dar uh, pentru ultima, doar așa putem traduce. O, da! Ce bine ar fi dacă. La noi ca politică, dar ce deci este o urare. Uh, ehm, salvos sis. Salvos. Deci salvus sis. Asta era varianta veche, deci să fii sănătos. Valeas. Rămâi cu mine. sau în uh, expresii de uh, invocare, uh, ita di faciant. Așa să facă vei, ita di faciant. Deci îmi doresc ca așa să uh, facă zei. Me ament. Să mă iubească, că adică divinitatea să aibă grijă uh, de mine. Utinam ilum diem videam. Utinam ilum diem videam. Odată aș vedea ziua aceea, Dies, ce sens are aici? De uh, lumina zilei sau de data. Data. Am văzut o întrebare precisă, așa că răspuns precis. De ce răspund data? Uh, lumina zilei, dacă vorbește, a văzut-o deja. Ultima ilum die lumina, o, dacă aș vedea Ultima oda, dacă aș vrea, ce A, deci în felul acesta ai spus data, după înțeles. Da, da, am spus. Da. E din, e din corespondența lui Cicero, cumva? Parcă uh, am ceva... Nu, asta e expresie uh, recurentă. Vreau doar să uh, m-am citit toată ce a scris. Dacă a scris Ilum Diem. Și masculin atunci înseamnă că este dată. Sau? Înseamnă că nu este. <laughs> înseamnă că e lumina zilei, da? Mm. Lumina zilei, lumina soarelui e uh, masculin. Da? Data este uh, feminină. feminină. Odată ar vedea, să zicem, lumina zilei. Acea lumina zilei. Să mai văd zorii acelei zile, să zicem. Da? Când, uh, când dă lumina uh, urarea uh, negată, deci apotropaică de cele mai multe ori, uh, folosește uh, negația de deci cu valoare uh, subiectivă. Deci, tot uh, urare, doar în variantă negativă, îmi doresc ca ceva să e de parte Cu valoare exclamativ retorică, care chiar este conjunctiv, un conjunctiv de protest generală îndoială sau uh, o alternativă de acțiune. Quid igitul faciam? Așadar, ce să fac? Quid igitul faciam? Elocvar ansileam. Elocvar ansileam. Să vorbesc vor să locul anfilea. Perfectul uh, conjunctiv Ehm, cu ehm, două ehm, observații. Prima legată de domeniul UCV, de deci aici nu mai este o poruncă, tocmai pentru că e o plasare în trecut, are o valoare prohibitivă. Negația folosită este E. sau nihil nemo, dar uh, oricum e vorba de negația subiectivă E. Tot dintr-o scrisoare a lui uh, Cicero, de me, nihil, e mulheres relaxarea interdicției în trecut. Să zicem, nu uh, trebuia să tătăm zemina. Dacă să așezăm totuși cumva în, în, în sfera trecutului. Nu aveai de ce să tătăm zemina. Nu ai niciun motiv să te fi temut de mine. Așa noi îngâncit în uh, traducerea. Să înțelegem că e vorba de o plasare în trecut. Uh, ca uh, urare, ori blestemă, asta vin uh, la pachet, uh, conjunctiv apare mai rar. Uh, Dar apare. Și cu aceeași grijă în, în traducere uh, să așezăm în uh, traput, înțelegem despre ce e vorba, vedem uh, cât de bine putem să așezăm în uh, trecut. Un exemplu din Plaut, uh, Utinam uh, hing abierit, Utinam hing abierit, in Mala crutem duce hing de aici, inima la încurchean. Cum traduceți românește? Inima la încurchean? Uh, Există o uh, concurență între conjunctiv și imperativ. Sper că vă dăm atașant conjunctivul. Uh, la persoana a uh, doua, uh, imperativul fac sau facito, fă, sau imperativul viitor, facito, cu alternativa de conjunctiv facies, să faci. Nu e ușor să uh, transpunem în română această diferență între uh, imperativ, pentru că și noi folosim exact ca imperativul, un viitor, cel simplu, da? Fă. Uh, pentru care avem alternativa conjunctivului să faci. Deci aici nu e uh, comod. Uh, prohibitivul este mai bine reprezentat de conjunctiv, ne specialist să nu faci sau ca pe specialist, păzește trebuie să faci, că tot asta înseamnă să nu faci. Uh, sau noni fachere, noni fachere, sau noni tangere, adică că e familiară uh, expresia, da? Noli Tangere, chipul of Off, da? Uh, știți uh, episodul. La persoana a treia, imperativul este pachito cu conjuntivul iusiv pachia să facă, și uh, prohibitiv nepachiat. Ca observație generală, uh, imperativul este uh, precis, este uh, scurt, este de dată veche, deci ajunge să fie folosit nu năpar, nu năpar lucrurile uh, precise, scurte, dată veche. Conjunctivul este mult mai interesant, este mai nuanțat, uh, este mai puțin uh, apăsător ca poruncă, este mai politicos, eventual, și are mai multe nuanțe și evident mai multă persoană decât uh, imperativul. Da? Dacă vreau să-mi dau o poruncă, îmi dau la conjunctiv, cu toată politețea. Da? vă pot să vă spun ceva la imperativ, dar eu vă spun la conjunctiv. Tendința generală este de uh, utilizare a conjunctivului în uh, defavoarea uh, imperativului. toate formulele prohibitive, deci ne plus conjunctivul, sunt uh, uh, sporite stilistic. Da? Deci sunt tot mai multă fortună prohibitivă, tocmai pentru că trebuie să fie uh, colorată. Uh, imperativul apare uh, în formă negativă nono plus infinitivo. Então, tá. equiparativo întâmple și cu alte imperative în afară de acestea. Deci negație plus imperativ. Altul de fapt. e cel mai frecvent. Asta e mai Da. Pentru uh, exemplele date de vie, de rămulcarea proastă, da, acestea sunt cele mai... De fapt și noi, că cel mai des sau auzim în uh, fără, mult mai des decât acela. Sau, nu știu, am eu mă rog, sau așa ceva. Des. Și nu zi... Așa, da, corect, corect, corect. Deci avem da. Uh, cântec. A devenit, adică răspândit pe medie. Care nu vie? Da, da, da. Da. Mare? Nu. Uh, Andra, nu mai zic niciun cuvânt. Poate zice nu mai zic niciun cuvânt, dar nu pare. Nu mai zic, nu mai zic niciun cuvânt. Hit uh, amplu difuzat. În Licuite ne rămăsesem cu ceva foarte vechi care uh, consfințea pronunția ochii tăi. Da. Din o dată nu am trecut, cred că am avut un blocaj. Uh, imperfectul conjunctiv uh, aduce o nuanță de realitate. poate uh, fi un uh, iusiv uh, cu valoarea unei recomandări uh, cu reproș. Deci o poruncă întrebut, este o poruncă nerespectată, deci este o recomandare încărcată deja cu reproș pentru ceva ce uh, e depășit. siguranță, ipoteză uh, proiectată în trecut? Care e definită și ca eventualul în trecut. Deci o eventualitate depășită a trecutului. Uh, regretul sau o uh, deliberare tot așa proiectată în trecut. și îmi vine mai mult ca perfectul uh, conjunctiv, conjunctiv. Califiv este un ireal în trecut. Ca, ca uh, ipoteză este de asemenea o ipoteză plasată într-un trecut când deportat, Deci, tot e realitate. Ipoteza este ceva ce nu s-a petrecut. Pre Greg, tot poate de ceva ce nu s-a împlinit, împotriva. Iuzichile a trecut? Da. da? Atât? Facem un pic de pauză acum, de asta spuneam că am făcut data asta, ca nu mai să știi de ce. Știu și eu cât a pauză mă trebuie, dar am știu și urmează. Doar de că sunt deja, nu pot rămâne până la șapte astăzi, pentru că trebuie la un moment dat și încă nu știu când, să plec mai bine vă protejează tot și că îi spune în pauză. <laughs> Ce drăguț. Da. da. Mulțumesc, bombară. Deci, pentru că vom citi inscripție de când se termină pauza până când îmi sună mie telefonul, da, dar trebuie să fie înainte de șapte, mult înainte de șapte, ar trebui să fie așa să